Mirëmëngjesi me Lorin. Po. Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi me Lorin është Çfarë ju sapo dëgjuat në klubin e mëngjesit? Ja ku jemi edhe për një ditë tjetër. Në Club FM në 100.4. Mm, tiri tiri tiri. Sot është e mërkurë. Mesi javës. Mesi javës, po mbas kësaj është dishezë. Po, e vërtetë. Po ditë lëndi ku. Vjen në zbritje, zbritje më. Jero si po të tjerat? Mirë. Mirë. Po shikoj sepse më vjen direkt te sytë, është një rreze dielli që pasqyron diku dhe më pas vjen këtu. Ah, okej. Okay. Nuk është e thënë që të jetë Të vjen edhe ty ajo rrezja. U ishte e këndshme gjithsesi. I vjen i vjen pika. I vjen rrezja. Edhe ty të vjen rrezja? Edhe mua më vjen. Wow. Nice. Mirëmëngjesi juve, kudo që të jeni. Shpresojmë që të jeni mirë sot. Në makinat tuaja, shtëpitë, pallatet, vilat luksoze, kasollet, kudo që të jeni. Për ne jeni gjithmonë... Një lloj, mm -hmm. të barabartë. Absolutisht. Përpara ligjit të radios. Si e kaluat mbrëmë? Ka mësuar të bëj tani. Gjithsesi, në një film në një gjë kush pa një gjë të bukur? Unë ripashë. American Sniper. American Sniper. Tamam. Po. Me Bradley Cooper. Mhm. Mm po. Gjetë film shumë i bukur. Të pëlqeu a? Patjetër. Unë e kisha parë edhe një herë tjetër, por Ato që shpërthejnë ashtu janë, kjo është pyetja, janë koka të vërteta? Apo janë janë bostan? Që ja. Apo janë po, koka sheqeri. Si si bostan duken. Etj etj. Unë kam probleme me Netflixin tani. Pse? Nuk kam probleme me Netflixin unë. Po kam probleme me Netflixi ka probleme me ty. Jo jo jo jo jo. Unë me Netflixin shkojmë shumë mirë. Po çfarë ndodhi? Problemet janë me me këtë, me kompaninë që sjell internetin. Oh, kanë ata probleme oh, domethënë. Shumë keq. Sepse përdorin përdorin proxy, a ku di unë se çfarë përdorin këta? Edhe për këtë arsye, Netflixi e dallon atë edhe e ndalon automatikisht. Po tani filloi, nuk e di pse, se ka ka qenë shumë mirë, nuk nuk e di kush e ka tjetër këtë problem. Tani e kapi si duket. Tani e ka, po, nuk e di. Do më, domethënë, uh, Olta, nëse mm -hmm. unë mund ta luaj këtu, do të thotë që çdo gjë është në në rregull. Në rregull, prandaj e kam sjellë, prandaj e kam sjellë me vete sot. Po, ja këtu mund ta luaj unë me këtë internetin e Club FM-it. Me internetin e shpis, shikoja Po merre si kjo atër Shikoja këtu hmm. Po duket qartë Fillon filmi Le të fillojmë themi dhe unë Kështu që Dhe shikojmë këtë filmin Pa pse po, jo Nuk e di se Ja futa kot I pari që më doli Shooter Paramount i kështë Paramount Paramount po Paramount Paramount Pictures O Lori Dhe që e bëmë kështu ne Ti filmo me kamera Edhe Zërin ja fusim nga Nga fisha këtu E shohim këtë filmin sot. Po mirë e ke menduar. Sa zgjat ky film? Me Mark Wahlberg. Zgjat keq. 2 orë, jo 2 orë, pothuajse 2 orë. Shooter. A e vëm pak më vonë? Ta vëm diku nga ora 8. Një orë bëjmë emision edhe pastaj një dy orë film dhe ikim. Po mirë si të duash. Okej. Në rregull, deri atëherë Hump de Bump, miq dashur. Red Hot Chili Peppers në Club FM 104. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1444, u formua Lidhja Shqiptare e Lezhës. Në vitin 1836, Texas shpalli pavarësinë e saj nga Meksika në ditëlindjen e 43 të Sam Houston, presidentit të parë të Republikës së Texasit. Në vitin 1861, Kongresi Amerikan krijoi territorin e Nevadës. Në vitin 1899, u themelua nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara Parku Kombëtar Mount Rainier. Në vitin 1901, u hap kompania e parë e telegrafit në Hawaii. Në vitin 1925, ndërroi jetë në moshën 46 vjeçare Luigj Gurakuqi, poet, publicist dhe figurë e shquar e lëvizjes patriotike. Në vitin 1931, erdhi në jetë politikani sovjetik Mikhail Gorbachev. Në vitin 1933, u shfaq premiera e filmit King Kong me regji të Fay Wray në New York City. Në vitin 1946, Ho Chi Minh u zgjodh president i Vietnamit. Në vitin 1964, doli në tregun amerikan Twist and Shout nga grupi The Beatles. Në vitin 1969, në Toulouse, të Francës, transporti supersonik Concorde bëri fluturimin e tij të parë testues. Në vitin 1998, filmi Titanic u bë i pari që krijoi të ardhura prej 1 milion dollar. Në vitin 2003, presidenti i Francës Jacques Chirac ka vizituar Algjerinë.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 Mhm. Është uh, segmenti i vajzave. Kështu që goca, merreni, jepini dhe bëni gola. Atëherë shprehja që un kam zgjedhur për sot është nga Bertrand Russell dhe është kjo. Dashuri dhe dituri. Mm. Shkëlqyshëm. Faleminderit. Të lutem. Tani është koha për uh, parashikimin e motit për sot. Duket mirë për momentin, kam përshtypjen që do ndryshoj, le të dëgjojmë nga Olta. Mirë do jetë, pasi 9 gradë është në këto momente, 16 është maksimalja për sot dhe vetëm 15% janë shanset për shi. Kështu që do të thotë do kemi diell dhe pak vranësira. Diell dhe pak vranësira. Do dalin disa re, do, do kujtojmë sikur do bjerë shi. Por paralajmërojnë për nesër. Aha. Nesër shi. Nesër me 99% shi. 99% shanse për shi nesër. Nesër e enjte. Ja ku e dëgjuat. Sot nuk ka shi thot Olta, 15% janë shanset. Edhe nëse janë 15%, ka ndonjë orë caktuar kur mm. Apo nuk e din. Jo, nuk ka, nuk ka ndonjë kështu. Rrini të qetë, nuk do ketë shi. Tara. Po pikoj prap, ju nuk do shkrini. Se se nuk do të ndihni. Bëjmë plane Olta. Është e sigurt. Thjesht do lagemi. Si të lëvizim? E ke parasysh. Mm. Se është bërë është bërë e vështirë me thënë drejtën. Nqoftë se jemi në makinë është është tmerr. Është tmerr. Është vërtet. Po ta provosh për shembull Tiranën gjatë ditës, ata që janë në makinë gjatë ditës e dinë se ç'heqin. Ai nuk është kollaj. Po shikoja për shembull dje, dje ishte mizerie. Ajo është fjala që e përshkruan. Mizeria se do kesh dalë ti me makinë. Terma trafiku, po. Dhe ndoshta ti e ke parë ti. Apo. Jo? Urdhëro ku do të dalësh, se nuk e kuptoj. Ndoshta ti e ke parë ti. Ndoshta ti është ndryshe trafiku do të thotë ah, ata. Po pra, unë nuk eh, nuk dal me makinë çdo ditë. Unë mm. pothuajse s'dal kurrë me makinë tanimë. Fatmirësisht, por kur të duhet për shembull që të shkosh në spital me një fëmijë, që ka syrin e skuqur. Oh. E kupton? Duhet që të marrësh makinë. Më fal tani. Ja. Jo, jo. S'kam ç'them. Më gjyko Olta, se jam prind, më gjyko. Vazhdo. Asnjëherë. Okay. Për të tilla raste e përdor dhe unë ah, makinën. Ah, pra, pra, ndaj po them. Po bulevardi ishte i bllokuar me gra demokrate për shkakun. Tan, që ah, po. ishin në protestë. Mhm. Pastaj po ti biesh këtej nga stadiumi Qemal Stafa, Aty po bëhet ai ndryshimi aty te rruga Po bëhet ky rrethi këtu te Ai rrethi që po bëhet atje Tek te te stadiumi aty ishte bërë kështu lëmsh fare mm. Edhe që të dalësh domethënë për të vazhduar Drejt mm -hmm. spitalit Tam. Qendër spitalore Nënë Tereza E vështirë Skandal, skandal Nuk kalon dot domethënë Kështu që kanë kanë prioritet gjithë këto gjërat e tjera, por uh, jo lëvizja e lirshme. E lirshme e njerëzve drejt spitaleve kur kanë halle apo qoftë edhe për qejf. E drejta për të lëvizur. Ku di unë tani, duhet të jetë dhe kjo. OKB-ja e ka apo s'e ka? E drejta për të lëvizur me makinë në trafik. E ka po e ka. Nuk e shohim këtë tani. S'e di a e kemi firmosur këtë konventë Kemi ka. Etj, etj. Në botën e re ku ne jetojmë, e bota e re në kuptimin teknologjik të fjalës e gjërat që ndryshojnë. Ky është uh, mijëvjeçari i tretë në fakt. Apo jo, kemi hyrë në mijëvjeçarin e tretë. Ëh, mm -hmm. uh, ka profesione apo punë që njerëzit bëjnë, të cilat ju tërheqin që përmbajnë për juve, nuk e di, një lloj tërheqje le të themi. Magnetizmi, mm. nëse do të themi. Nuk e di nëse ka punë apo profesione të reja që që nuk e nuk po flas për uh, call centerat e mm -hmm. ku di unë se çfarë. Kasapët, se këto mm -hmm. janë të vjetra, të lashta, që në kohën e Abrahamit, kur pikërisht Zoti i kërkoi mm -hmm. Abrahamit sakrificën Gati e kishte thikën ai. Ta therë djalin ta. Në tregim të besimit të vet, por e kam fjalën, a ka gjëra që ju tërheqin, që ju duken të bukura? Çfarë punësh? Ju duken të bukura. Ke ndonjë ide Jeri apo? Jo, të them ja. drejtën, po e mendoja tani, mm. s'e kisha menduar ndonjëherë. Po mendoj një herë. Por që në këtë në këtë botë të re, me mundësi mm. teknologjike, me mundësi Ku di unë, të shumëllojshme A ka ndonjë punë, ndonjë profesion Që duket veçanërisht tërheqës Që thoshe, ah, sikur ta bëja unë këtë Ah, kjo është punë e bukur Ky ka punë Mendohu Jeri Mendohu Jeri Mendohu Olta Po, po, po, si ta mm. tjetër Altin Po mendohem, po nuk është se më tërheq ndonjë gjë kaq shumë sa të ndryshoj këtë që bëj Ose që do doja të bëja diçka tjetër oh. Fare, a? Për momentin, ose nuk më vjen diçka në këto momente, si di. Mm. Të isha gjëkundi ndonjë kryetar mirë do ishte. Në një kryetar. Po, vdes për pak. Vdes për pak. Kryetar çfarë? Kryetar. Kryetar bashkie. Nuk do të ishe një e keqe. Kryetareshë bashkie? Po pse jo? Kryebashkiake. Krye po jo, kryetare bashkie do quhesha. Jo kryetareshë po. S'do quheshe keq. S'do s'do isha keq. Ha pra, fol tamam. Sot je kështu. Ti mendon Olta që mund ta mbash domethënë peshën e një Mund të shkojë Olta. Shumë e thjeshtë Altin, do bëj si. Të menaxhosh një qytet si Tirana. Do bëj sipas kokës time. Po duket kollaj kështu. Kollaj është. Mhm. Mhm. mhm. Ka probleme, ka ka presione. Ashtu ka, do duket nga jashtë, po nga brenda nuk është ashtu. Do më është do të më sa zan gurin, mbas do kthesë pastaj? Ai po. Është Nuk kishte, nuk do të kishte gjë që do më ndalte. Nëse. Ehm, um, kjo është një pyetje. Sa për ta hedhur atje. A ka në këtë botën e mijëvjeçarit të tretë punë profesione që ju pëlqejnë, që ju duken veçanërisht tërheqëse? E mund të na shkruani për këto. Çfarë bëjnë njerëzit që ose e ke parasysh gjithmonë njeriu mendon që bari është më i gjelbërt në anën tjetër. Ë? Në vërtetë është. Bari i komshiut. Bari i komshiut. Duket gjithmonë më i gjelbër. Është gjithmonë më i gjelbër. Duhet të jenë njerëz rrotull nesh, të cilët ne i po them në thonjëza zilepsemi me punën e tyre. Mm. Sa punë të mirë ka ky, sa punë të mirë ka ai. Ah, sikur të kisha edhe unë një punë si ai apo si ajo, a ku di unë se çfarë. Për këtë po, për këtë duhet të mendoni. Sa që kemi ne këtu, vetëm me pajisje ja Po, po s'ke parë E te proj, ëndra shumë shë Këto vetëm pajisje, la Po, pra Këto vetëm pajisje, dhe zhishet e tri me pajisje të vetë atje Zhishet kam fjalën nga komplekset Por uh, Ke parë, ça ke parë, ke parë Straight Outta Compton? Këto kohët e fundit apo si? Ata çunat nga Comptoni? Jo, kam parë ca kështu, mm. ca nga Gjermania. Mhm. Mm Altini do që të jetë në Music Production, miq dashur. Ja ku e dëgjuat Music Production. Po jo si këto që janë në Shqipëri. Se në Shqipëri nuk ka. Çka ka në Shqipëri? Unë po them çfarë tha ai. Nuk e di nëse Olta ka ndonjë punë që e dëshiron kështu. Po unë sikur e thashë. Ha, po pra, po e bashkisë. Po kreu ta mashë. Po jo, po se s'e mora seriozisht për asnjë moment. Është seriozisht. Duhet ta marrësh më seriozisht Olta. Po sigurisht duhet ta marrësh më seriozisht Olta, po s'e merr dot. Do marrësh seriozisht nëse të them pastruese. Po këtë lakmoj. Po, po tash je futur kot tash. Po s'ke pasur ndonjëherë ambicie politike. Ti ke goca nga 20 vjeç që janë bërë deputete. Pse s'ke ambicie për ato ti? Ke, më po shikoj atje ë um... Tani o, o një thel të madh o fare. Do të kesh okay. për Erion Veliaj. Erion Veliaj nuk arriti në krye të bashkisë kështu. Tafti bafti. Tafti bafti. Po. Ai që një Po mirë tani, nëse do thonim rrugën që do të duhet ta marrë shtruar. Po, kjo është gjë, po them. Vite dhe vite. Vërtet e dëshiron? E lëmë fare. Okej. Fillo fillova dhe unë të kem dyshime. Nuk e dëshiron vërtet. Vetëm sa i duket ashtu. I duket sikur gjërat janë aq kollaj Po, po, po Sikur të merr dikush e të vë në krye të bashkisë E mirë ëndërr është tek e fundit okay. Bën vaki edhe s'del Mijëra fjalë kanë pasur uh... Keni dhe Lorin mm -hmm, mm -hmm. A Lori O Lorka Që mos të të lëmë jashtë Lori A Lori Të mos mbetesh jashtë Siç po flisim çfarë dhe të ndjesh ftohtësinë e pajisjes. Po, atje nuk janë ato coolerat që i mbajnë ftohtë po. Është vërtet. Mirë, atëherë kjo është pyetja për ju miq të dashur. Interesante. A ka ndonjë punë apo profesion që ju nuk e keni, por që të tjerë e kanë dhe që ju e lakmoni apo që ju duket zilepseni? Që ju duket i bukur, që ju zileps, po. Aman Olta, mos e bëj atë fiu fiu. Shmon. Nuk e la që të ndërronte deri në fund, kështu që ka të drejtë. Është në shenjë proteste. Florence and the Machine tani do të këndojnë Delilah në klubin e mëngjesit. Ora është 7:28 minuta, ju jeni me Club FM në 100.4. Drifting through the halls with the sunrise. Akoma s'e ke hedhur shok. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë, um, kemi një hero, Jeri. Mhm. Mm hero mitologjik pothuajse. Mhm. Mm Se kështu e kam vizatuar këtë si një Zeus. Po, duket pak i çuditshëm. Ky është Zako. Okej. Okay. Zako Tenji. Oh. Zako. Tenji. Më pëlqejnë shumë flokët. O të lutem. I ka lyer Jeri. Shiko kam bërë dhe një majë mali si Olimpi mm. pothuajse. Zako Tenji është gjysëm zot, Olta të lutem. A gjysëm zot, gjysëm njeri. Si këta. Ke parasysh si mm. Herakliu, ku ti. Pam, pam. Ta tararan, e kam bërë kam bërë një burrë të madh me mjekër, e me një palë mustaqe. Pak si Skënderbeu duket. Pak si Skënderbeu, pak si Zeusi. Zako Tenji është ky. Z A K O T E NJ I. Zako Tenji. Duhet t'i rivendosni këto gërma në mënyrë që të formoni një fjalë e cila ka kuptim. Vendosi Eri. Po. Tam taram tararam. Tararam. Z A K O T E N I. Eri ke ndonjë ide? Jo. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet njëzet dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. O e gjeta. Ehm, um, dje ka qenë e njohura si Super e Marta. Mm, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Super Tuesday. Mm. Sepse janë duke u zhvilluar zgjedhjet presidenciale atje. Pam. dhe uh, janë shumë shtete në të cilat votohet njëkohësisht, sepse fillojnë fillojnë zgjedhjet dhe në fillim votohet vetëm në Iowa. Pastaj votohet në New Hampshire. Mm -hmm. Pastaj votohet uh, kam fiksim në Nevada, diçka e tillë. Po kur ç'vjen kjo e Marta, kjo super e Marta, tan, edhe votohet në shumë shtete njëherësh. Votohet në Georgia, në Vermont, Virginia, Alabama, Massachusetts, Tennessee, Arkansas, Colorado, Minnesota etj etj etj. Kështu që në një dorë një kandidat mm -hmm. mund të marri një shumicë votash dhe kjo e bën atë kandidat që të eci përpara. Domethënë edhe ndoshta të shkëputet, po. Mm -hmm. Dhe dhe në rast se shkëputet, kjo ndikon në mënyrën se si do të votojnë edhe edhe shtete të tjera më vonë. Sepse kur e shikojnë që shkëputet thonë, epo mirë, ky do e marri nga partia jonë. Kështu që le të mbështesim këtë kandidat mm -hmm. nga partia jonë edhe pse ti në fakt do të kishe dashur të mbështesje atë tjetrin, por e shikon që ai s'po fiton, kështu që mos ta çosh votën kot. Mm -hmm. Apo ndonjëherë ata bëjnë këto llogaritë për shkak se votohet edhe brenda partive para se të votohet në atë të përgjithshmen, garën presidenciale ku janë dy kandidatë të dy partive të ndryshme. Ë uh, njerëzit votojnë jo jo domosdoshmërisht për atë që pëlqejnë më shumë, por edhe për atë që mendojnë se do të fitojë kundrejt partisë tjetër. Sepse mund të thuash për shembull që mua më pëlqen uh, ta zëm uh, Erion Braçe, por uh, do votoj Pandi Majkon. Mhm. Mm sepse Pandi Majko ka më shumë shanse kundra Lulzim Bashës se sa mm -hmm. kjo është ideja. Okej. Okay. Kështu që ti, edhe pse do Erion Braçen, voton Pandi Majkon sepse të duket kandidat më i fortë ose anasjellta. votojmë uh, Edi Palokën për shkak se themi ka më shumë shanse Edi Paloka se sa Mark Marku. Se është shumë i butë, është shumë profesor, për shkakun. Na duhet një tjetër tipologji. A ku diun se çfarë? Kështu që njerëzit votojnë me me këto lloj llogarish. Dhe janë bërë dje. E marta, e marta, e, e marta, super e marta ka qenë dje. Mhm. Mm Pyetja për ju është, meqë po e bëjmë pak aktualitet, po e bëjmë global. Tam. Nga ana e kandidatëve demokratë. Mhm. Mm Kush ka fituar rëndshëm dje? Okej. Okay. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Edhe një herë pra, kush ka fituar rëndshëm dje? Nga ana e demokratëve. Për mua ka reshtur së qeni argëtuese. Është bërë thjesht e bezdisur kjo. Do ta gjejmë, do ta gjejmë. Kur do ta gjejmë, kur të bëjmë ti. Do ta gjejmë. Dhe ta fusim të gjithën në ujë. E ke parasysh që si kamerdaret e biçikletave, që t'i gjesh brimën ku e ka? Mm. Futet në ujë dhe e shikon ku fryn. Ajër. Edhe i vë pullën atje. Kështu që Olta na sill një zorrë. Ta lagim njëherë mirë. Ta lagim, po. Ta lagim. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Dakord. Na shkruani pra 069 20 70 222. Cila është zgjidhja e kësaj anagrame? Zakotenji. Ja ku e keni këtu? Kush është fituesi i pyetjes nga aktualiteti Olta? Hillary Clinton ka thënë i pari Klodi 477 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Hillary Clinton miq të dashur, Hillary Clinton ja ku e keni këtu? Ta vë pak në fokus zonjën Clinton. Ndër uh, demokratët dje, mm -hmm. Hillary Clinton ka fituar në Georgia, në Virginia, në Alabama, në Massachusetts, në Tennessee, në Texas dhe në Arkansas. shteti nga i cili është e ka pasur burrin mm. guvernator atje. Sanders, Bernie Sanders ka fituar Vermontin, Oklahomën, Minnesotën dhe Coloradon dje. Trumpi. Mm. Wow. Zoti Trump është është gjithashtu fituesi i madh në anën republikane. Po që Clinton duket që Clinton ka 873 delegatë mm. deri tani. Ndërkohë që Sanders ka 296, mm -hmm. është shkëputur Clinton. Duket sikur do të jetë uh, kandidatja kryesore në anën e demokratëve, ndërsa Trumpi ka ka deri tani 251 kandidatë, ka fituar dje shtetin e Georgias, Vermontin, Virginian, Alabamën, Massachusetts, Tennessee, Arkansas. Ted Cruz ka fituar në Oklahoma, Texas dhe Colorado. Që nga kokë më kokë me Clintonin. Trumpi. Për sa i përket i, i duket po. Për sa i përket shteteve, mhm. shteteve. Mhm. Mm mm në vërtet. Vetëm për shembull që Clinton ka humbur Vermontin kurse Trumpi e ka fituar Vermontin. Mm -hmm. Se në anën e demokratëve Vermontin e ka marrë Sanders. Po gjithsesi, nuk është se ka ndonjë ndryshim. Ëm uh, Ideja është këtu që që duket sikur do të jetë uh, një garë midis uh, Clinton dhe Trump, Trump. në mm -hmm. Në nëntor. Mm, mm, mm, a do të ketë uh, Amerika presidenten e parë grua? Apo do të ketë jo? Amerika presidentin e parë Trump? Miliarder ndërkohë. Miliarder, po. Nëse, ëm um, është shumë popullor, është shumë popullor me me shumë njerëz Trump. Po, Sepse thotë gjëra që njerëzit mendojnë ka një një kamion të madh ngarkuar plot me idiotësi, në gjërat mm -hmm. që thotë ai, në opinionin tim. Është vërtet. Është mënyrën se si flet për gratë, mënyrën se si flet për emigrantët, mënyrën se si flet për të tjerët. Ëm uh, në biznes ka falimentuar me dhjetra. Jo pak. Kompani. Ëh. Mm Nuk e di pse quhet kaq që se ka mirë ky djalë. Ëh, nëse. E zgjedhin ata, s'e zgjedhim ne. Normal. Kështu që. Ëh, uh, megjithatë, njerëzit kanë uh, e kanë qejf. Mhm. Njerëzit kanë është ideja ashtu që si gjithmonë kanë ata që kanë qef, kanë po, ata që nuk kanë. Partia Republikane është ndarë në dysh, partia të cilën ai përfaqëson, po. Mm -hmm. Kjo është ndryshimi në Amerikë ka demokraci brenda partisë. Partia nuk mund të të ndalojë të kandidosh. Edhe pse partia vetë nuk të do si mm -hmm. kandidat, Nuk ta ndalon dot. Nuk është si këtu që bën një listë kryetari dhe dhe mbaroi. Kjo është se kandidojnë vetëm ata që i do kryetari. Përkundrazi atje nuk ka kështu strukturash. Sido që ka parti sigurisht. Po nuk ka struktura ndaluese që të të përzgjedhin ty. Ti mm -hmm. do, garon, fiton, bravo të qoftë. Bravo. Po. Partia thotë, partia thotë, nuk e duam. Po e do populli. Kështu që vetëm merakun kanë që nëse del Clinton kundër Trump, Clinton do e ketë më kollaj për të fituar se sa me një kandidat tjetër. Këta kandidatët e tjerë janë disi më janë më të balancuar, janë më më të pranueshëm për mm -hmm. për një shumicë njerëzish. Ky është skandaloz në kuptimin e e fjalës që krijon skandal. Mirë fjalës. Kuptimin e mirë të fjalës skandaloz, po. Okej, okay, mirë. Ehm, um, pra. Çuna dhe goca, djem dhe vajza. Bravo i qoftë asaj vajzës që filloi. Dorina e kishte emrin? Klodi, Klodi. Klodi, fal. Klodi. Klodi Dori, më janë këtu. Një lloj janë. Zakoteni është anagrama për ditën e sotme, Z A K O T E N I. Zakoteni. Mund të na shkruani në 069 20 70 222 nëse e gjeni dot se çfarë fjale fshihet pas saj Ça bëhet? Tirin Tarararara A jeni gati për një histori prekëse? Është shumë e bukur, me thënë të drejtën, e dhimbshme është me me të vërtetë që është e dhimbshme në disa nivele. Megjithatë, Okej, okay, uh, gati. Ehm, do t'ju tregoj uh, portretin e një djaloshi të vogël, ka lindur në datën 14 uh, 14 korrik vitin e kaluar. Mhm. Mm -hmm. Sa bukur. Ëh, uh, quhet Lincoln C. Tam. Um, dhe që kur lindi e kishte zemrën në anën e gabuar të trupit. Wow. Oh. Dhe në nëntor mjekët u thanë prindërve të Lincolnit të vogël, akoma s'ka bërë një vit, ëh, mm -hmm. uh, se ai vuan rëndë nga zemra dhe se duhet të presin rreth 90 ditë për të patur një zemër të re për të, mm -hmm. një zemër të të dhuruar. Kështu që Lincolni i vogël është duke pritur në spital dhe duke ë uh, duke u dobësuar çdo ditë, sepse zemra e tij degjeneron. Është një zemër e cila nuk bën. Mhm. Mm Kështu që është një betejë kundra kohës, kur do të bëhet e disponueshme një zemër. Dhe Në ditën e 89-të merret vesh se ka një zemër e cila është nisur me shpejtësi drejt Alaskës ku jeton familja mm -hmm. si dhe Lincolni i vogël. Ai është në spital sigurisht. ë uh, Dhe në momentin e fundit kur zemra ka mbërritur në godinën e spitalit. Mm -hmm. Dhe këta janë duke e bërë gati çunin për ta futur në operacion. Mm -hmm. Janë rreth 1 orë larg operacionit që do të bëjë transplantin e zemrës. Tam. Zemra që ai ka dështon, pushon. Edhe një orë para operacionit wow. Zemra e tij nuk mban më Edhe fëmija kthehet në ngjyrën e një patëllxhani Nxihet. Mirëpo mjekët I kanë gati këto pajisjet Kanë gati një makineri që quhet heart bypass. Mm. Edhe e fusin me shpejtësi skëterre, çunin brenda. Te kjo makineri që në një farë mënyre e zëvendëson zemrën. Mm. Dhe e bëjnë operacionin që duhet ta bënin për një kohë shumë të gjatë, në një kohë shumë më të shpejtë. Domethënë me një, një alarm të jashtëzakonshëm. Po. Dhe gjërat funksionojnë. Ëm, um, ai zgjohet. nga gjumi pas operacionit. Keni parasysh, ai është i vogël, nuk flet akoma. Edhe thonë që është me një energji të jashtëzakonshme. Ky fëmijë që ishte ishte bërë si patëllxhan, ishte mm. nxir. Kur zgjohet nga gjumi, kjo zemër e re që i kanë dhënë atij funksionon shumë mirë. Dhe ai është plot me energji e fillon të kapi mjekrën e babait. Hidhet përpjetë. Wow. Edhe wow. e ndjen që ka ka një zemër të fortë më në fund për herë të parë. Ka një zemër të mirë. Po është duke bërë kështu va va. Është shumë i gëzuar. Do të dalë tha. Po, kam madje kam madje një foto tjetër që e tregon uh, Lincolnin pas oh, operacionit. Po, jo. Është kjo këtu. Oh, duket sa i lumtur. Po qesh, po po qesh, po qesh. Po po ta vësh re s'i ka ikur akoma ajo ngjyra patëllxhan. Shife, ka një hije. Mund të ketë, po po të shikosh uh, në mes të kraharorit ka një vijë që është operacioni mm, që ai ka bërë. Mm. aty. Po prap shumë energjik duket. Shumë energjik. Është një zemër e cila ë uh, ka qenë në përmasat e një ping-pongu. Edhe nuk dihet e kujt është. Mhm. Mm por uh, sigurisht uh, kuptohet që vjen nga një fëmijë tjetër që ka humbur jetën në një aksident ndoshta apo diçka. Dhe nëna e Lincolnit shkruan që këtë zemër që është dhurata më e madhe që më kanë bërë ndonjëherë, do ta ruaj thotë si Si asgjë tjetër, sepse ajo e di dhe nuk nuk zbulohen se kujt familje apo kujt fëmije ka ca mm, ka ca procedura. Ka ca procedura, nuk zbulohen, po, nuk mm. bëhen të ditura, mbetet në anonim se kush ka qenë ai fëmijë tjetër që ka humbur jetën për t'i dhuruar jetën këtij djalit të vogël, por nëna premton se do ta ruajë me shumë kujdes këtë zemrën e re. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. E ke parë se si e tharton fytyrën Olta gjithkohës kur flas unë? Ashtu të duket. Po pse e bën ashtu? Ke ndonjë ndjesi? Nuk e di. Ke ndonjë ndjesi? Se ku pse e tharton fytyrën? Pse e tharton fytyrën? Pse po pse duhet të thuash? Pse kur je e qeshur, kur je e gëzuar? Pse duhet ta thuash ti dhe nuk e thotë Jeri se sapo foli dhe Jeri për shakanë? Po se kur flet Jeri s'e tharton dhe kur kur flet. Po ku di ti që e thartoj me ty unë? Po më shef. Unë këtu. Si si e mohon tash? Opa, shiko. Op, ja. Tani e thartova për ty. E, mirë, mirë. Okej. Ë, Zako Tenji, Olta është Tekanjozi. Tekanjozi, bravo, bravo. bravo. E ka gjetur Ru- Rubini i pari, fiton orën nga Prime Watches. Të lumtë Rubin. 753 mbaron numri. 753 e ka fituar një orë nga Prime Watches, zoti Rubin sot në mëngjes. Këtu në klubin e mëngjesit, Bravo. Zako Tenji ishte Tekanjozi, Tekanjozi. Nuk ishte e vështirë apo jo? Jo. Mm. Ndërkohë Altin Sulaj këtu në klubin e mëngjesit ka një ka një merak. Ka një zë, të cilin do ta ndajë me ne. Ka luajtur me të, ka lotur me të, apo jo? Dhe Tani do ta gjej. I përket shpresoj dikujt që e njeh dikush jashtë familjes së tij. Po, besoj se po. Po, okay. Mendoj që me një rast nuk është se duhet të përgjithësohen jo, jo, jo, 50 zëra që jo, jo, i kanë njohur të gjithë. si mund të hidhet poshtë një punë kaq? Po 6 vjet më. Për një, po, e vërtetë. Gati. Gati. Gati. Gati. Megjithatë unë kur i takoj fansat sinqerisht nuk është ajo që më intereson se nga vijnë. Altin, më fal, është ajo që po punoje dje që kalova unë? E saktë, Lori? Po e punonte dje, a? E paska përgjuar, Lori. E ça po e punonte, ma? Si e punonte, Altin? Po e zgjidhte, po e... Po çfarë? Për rrotulloja, për rrotullon. Po e zgjidh, po e zgjidh. Po i merrte masat ndryshe. I merrte prerë. Ai të lartë. Na Lori vazhdo, vazhdo se është është mirë për fëmijët kjo. Ky segment vazhdo. Jo, laptop, jo, jo, jo, laptop. Laptopin po. On top of his lap. Okej, okay, le ta dëgjojmë edhe një herë. Kujdes. Kush është ky zë? Qartas është një vajzë. Një vajzë nga Kosova. Kosova. Mm -hmm. Por kush është është pyetja? Kujdes. Jepi. Megjithatë unë kur i takoj fansat, sinqerisht, nuk është ajo që më intereson se nga vijnë. Nga vijnë. Nga vijnë. Është nga Kosova, apo është nga trevat shqiptare në... Nga Shkupi më duket. Ish Maqedoni. Nga Shkupi. Në Prishtinë, aktivitetin më të madh ka në Tiranë. E saktë jeri. Okej. Okay. Kam një ide kush mund të jetë? Ah vërtet? Mhm. Ti je bjonde jeri. Po si jam unë? Jo, jo, si ti. Por dhe mund të jesh në Tiranë dhe aktivitetin për jeri. Ti vesh shumë artikuj të ndryshëm. Po qe dhe kjo? Zero gjashtëdhjetë e nëntë, njëzet, shtatëdhjetë, dy, dy, dy, dërgoni mesazhet tuaja Mos, uh, është kjo që del freskët kështu, apo? Po ka raste që të del Faleminderit, po ti je shumë e fiksuar mas brekve Kjo më duket se nuk kemi një, po, kemi një ndryshim shumë të madh, po. Kjo është, kjo është, apo Po jeri vesh, domethënë, po ti ku e ke parë? Edhe kjo vesh. Po ja, kështu kur e punonte zërin. Aha. Në laptopin e tij. Lodhi një çikë Altin. Okej, okay, mirë. Unë uh, besoj se e kam gjetur. E bukura është këtu që mm. që artistët shqiptarë dhe nuk bëra thonjëza. Artistët shqiptarë më kollaj i identifikon nëse flet për punë mbathjesh apo reçipetash Se sa nga punët e punëve. Mm, e vërtetë është. Është shumë interesante kjo. Siç është, ja. Sa po thamë që vesh apo s'vesh, e gjetëm se kush është. Të shumë shumë për ndonjë këngë, a ka bashkëpunuar me këtë kompozitor, apo me të A ka prodhuar këtë album, a më shumë. Do ishte tjetër jo, po. jo, e gjen kështu për shembull. Uh, e ka burrin në burg, një. jo. Dhe nuk vishet, po. Kështu përjashtohet një masë gjë. Dhe vishet hollshëm. Ose ose ose për shembull i gjenden i gjendet biznesmeni në dollap. Ose jo. i bën ofertë, do më ose ka nxjerr foto nudo. Kështu është. Ose ka, po, ka bërë gjoksin ose do më për kështu gjëra është. Ka filluar palestrën. Po, ka filluar palestrën. Në popa toke. Tarira ra ra ri ra ra. Okej, mirë. U mor vesh. Këtë e gjetëm. A bëjmë një pyetje nga aktualiteti si thoni? Dakord. Yes, yes. Atëherë. Bashkia e kryeqytetit ka prezantuar dje këta persona. apo më saktë, këta personazhe. Një funksion i ri i shtohet të gjithë trupës së deritanishme mm -hmm. të pushtetit vendor këtu në Tiranë. Janë edhe këta personazhe. Kush? Nuk kanë qenë deri tani, nuk kanë ekzistuar, po themi, por është krijuar dhe kjo strukturë e re, do mm -hmm. jenë të shpërndarë gjithandej. Si quhen këta personazhe të rinj? Të bëj unë që lajmet e çuditshme ndodhin po, uh, jashtë Europës her pas here. Po, okay, her pas here. Praktikisht çdo herë ieri. Të lutem ieri. Atëherë çfarë bëhet fjalë në Indi është mijëra studentë, mijëra studentë. Po, dhe bëhet fjalë mm. për 1159 kandidatë për të hyrë në ushtrinë indiane. Por duke qenë se ka pasur shumë kandidatë për të marrë pjesë apo për t'iu bashkuar ushtrisë indiane, Për t'iu bashkuar, po, aha. ata kanë marrë një vendim sepse aty ë, bëhet një kontroll i imtësishëm për të parë nëse dikush kopjon apo jo gjatë testit që zhvillohet Okej. dhe këtë herë duke qenë se ka pasur një numër shumë të lartë kandidatësh, Okej. kanë vendosur të bëjnë diçka shumë të çuditshme, t'i Çfarë është? zhveshin që të gjithë. Wow. Dhe t'i lënë vetëm me të brendshmet, kuptohet. Aha. Dhe i kanë Do të thotë ulur- provimi është me brekë. Është vetëm me brekë. Po. Pra janë të gjithë burra. I kanë ulur të gjithë në një fushë uh, të madhe, në një hapësirë të gjelbërt, uh, të zhveshur, kuptohet. Të paktën hapësira është e gjelbërt. Gjysma e së keqes. Jo, jo. Dhe uh, në këtë Imagjino formë të ishte një hapësirë kafe. Bojë mishi për shembull ose po. Po imagjino të ishte në një klasë. Po më mirë të ishte në një klasë. Nuk do ishte dhe aq estetike, kam përshtypjen. S'kam ç'i bëj gripit. Sa gjeri mos u shqetëso. Bëj bëj një kështu jeri. Ndihmon me gripin. Po. Kruan dhe fyti. Ta heq gripin për një herë. Kështu që zyrtarët kanë vendosur që testi të bëhet vetëm me të brendshme dhe në këtë mënyrë kjo është e gjitha pra. Nuk është se do të kishin mundësi për të kopjuar po, dhe do të evitonin kohën e gjatë për të bërë një kontroll uh, nëse ata do të kishin kopje me vete apo jo. Faleminderit. Të lutem. pra në Indi rekrutët e ushtrisë mm -hmm. testohen me të mbathura. Tam. Kjo është ajo çka duhet thënë. Ë, a nuk është a nuk a nuk ka qenë kështu që na tregonin kur ishim më të vegjël, po ne patëm fatin që mos kalonim nëpër këto. Po kur të merrnin ushtar, nuk të bënin një test kështu? Në këtë formë? Po. S'e di. Jo, domethënë test, jo test, se atëherë s'kishte telefona celularë, se këta prandaj ja bëjnë që të mos shehin gjëra, e kupton se mhm. çfarë? Teknologji që mund t'i ndihmonte të kopjonin, po na na thoshin që kur kur merresh ushtar të të të bëjnë një kontroll trupor. S'të ndihmoj dot. Por që nuk e di domethënë. E vërtetë është. E kishim kështu si tmerr pak se. Po. E di unë këtë. Duhet të zhvishesh thonë atje komplet. Mhm. Po. Nuk e bëjnë kontroll te ushtria. E kam patallë, e kam patallë, kështu na thoshin. Do zhvishesh komplet dhe do të kontrollojnë domethënë që je në rregull, s'je në rregull dhe pastaj thonë po bën për ushtri ose s'bën për ushtri. Se s'kishte një gjë domethënë, punë çunash kështu. Po, nuk jam eh, nuk jam i sigurt se për çfarë bëhet fjalë. Nëse është ndonjëri në dëgjim që e ka bërë këtë kontrollin, Mund të na thotë. po mund të na thotë. Na e shpjegojë më saktë. Tarira, Do të thonë një ra, ra, mallësira, ra, kuptohet, rira, po. jo, sigurisht. Ai sa mund të E- era- era mund të lejojë shkurt. mirësjellja, po. Mm-mm. A kemi ndonjë fitues Olta? Po, na kanë gjetur zërin. Kam i Olta. Na kanë thënë Tuna. Oj, Ah, Tuna. E saktë, bravo Olta. Jepi Altin. Le ta dëgjojmë. Kur i takoj fansat sinqerisht nuk është ajo që më intereson se nga vijnë. S'i pyes fare as nga po, vijnë po. as as pse nuk më duhet hiç kjo pjesë. Atëherë ka gjetur Bruna 919 i mbaron numri fiton një lule nga bota e luleve. Edhe një herë Bruna me numrin 919. 919 Bruna. Të lumt. Bravo. Bruna dhe Tuna. Urime. Po. Të dyja. A kemi ndonjë gjë tjetër? Jo. Po, ndërlidhësat e Bravo. komunitetit. Bravo, ndërlidhësat. Jetmir, po, Jetmiri fiton dy bileta për në Cineplex. Pra, puna e një ndërlidhësi. Nuk e di se si janë zgjedhur ndërlidhësat sepse dje po shikoja lajmin thashë unë do Ishin të doja. zgjedhur për më tepër. Po e di, janë, ë? Ishin zgjedhur. Janë zgjedhur, janë Po. zgjedhur. Ne po shikojmë vetëm uh, po ndoshta ka pasur uh, informim publik edhe për këtë, po thjesht ne s'kemi qenë të vëmendshëm. Gjithsesi, ëm um, se do doja shumë të isha një ndërlidhës. Kam ca foto për shembull. Mm. Unë nuk e di kush është ndërlidhës i lagjes time se s'di është uh, prezantuar. Po, um, puna e ndërlidhësit është mirë, se ti shikon gjëra që nuk shkojnë për shembull edhe edhe detyra jote është t'i raportosh këto. Si po themi pellgjet mëdhaja gjigante me ujë. Mhm. Mm është bërë një anëtë lagja jonë mërti. Kish fare. Altino, ja e di e di Lori. Lori fol ti të mos flasun, se thonë pastaj. Faleminderit. Ja, ja hoqa duart. Është ai pellgu që na duket sikur s'na bie rruga dhe i bie të parkojmë po. pastaj andaj po e qartë. E tmerrshme. Po e qartë. Po e qartë. Nëse ka dhe ca të tjerë te apo. E di. Edhe e Lori bëhet ti këtë. E dëgjon, e dëgjon Ana ka ka një veshje. Po gjithsesi, ai ai pellgu është është thelluar shumë. Është është një ngushticë. Ku kalojnë shumë njerëz. Është bërë një gropë e madhe. Aty është bërë një gropë e madhe. Dhe tani që bie shi, ajo gropa është bërë mbulohet edhe është e pato e po. çfarë duhet bëjnë njerëzit të shkojnë bien dhe brenda. Të hypin, të, është është një cep trotuari i vogël atje ku duhet të hipësh në mënyrë që të kalosh. Domethënë duhet duhet kacavirresh. Duhet të ngjitesh, po ai trotuari mm. është një pëllëmbë. Domethënë duhet të hipësh te ky trotuar një pëllëmbë Në cepin e pallatit, në mënyrë që të hidhesh matanë, se ndryshe Do të kapësh te hekurat e dritares së komshisë. Pikërisht. Pak a shumë, pak a shumë kjo është ideja. Kalosh kështu. Aty kalojnë makina gjithë kohës. Ka fizikulturë dhe ekuilibër. Po, se është bërë një, është bërë një pallat i madh dikur. Edhe aty aty është rrugë makinash, po si duket edhe nga amortizimi e ku di unë se çfarë. Mm -hmm. Tani për njerëzit aty është bërë kështu. E pakalueshme. E pakalueshme. E pakalueshme në kohë shiu. Në kohë nuk është gropë shumë e thellë, ja një dy pëllëmbësh si si gropë. Në në kohë me diell, thjesht zbret dhe ngjitesh prapë në anën tjetër. Po do të gjej do të gjej një ndërlidhës edhe do t'ia do t'ia them atij. Prandaj do doja të isha ndërlidhës, e di si jam për kështu gjërash. Shtrak shtrak fotografi, ku di unë se çfarë. Dje për shembull. Ia shkrepe një dy. O shkrepa një dy dje. Po kaloja Dje po kaloja tek tek piramida. Mm. Ishte pasdite. Oh, shi Jeri, Jeri, po shikoj këtë. Këmë. Po shikoj fotografinë e këtyre rekrutëve te tupra. Aha. Uh -huh. Rekrutëve indianë. Tam. Olta. Po. Ja ku e ke. Faleminderit. Ja për çfarë flet Jeri, mm-hmm. shikoje. Falni se doli një kështu nga këto reklamat. Mm-hmm. Shikoje këtu. Shumë interesante. U paskam dhënë një numër përpara. Po, po, normal. 12-a, në këmbë. Jo, rreshtave si duket i kanë vënë. Shumë shumë interesante. Po, mm. rreshtave, ke drejt. Ehm, ndërkohë unë po thosha për këtë. Ë, kaloja tek po kaloja tek piramida, tek piramida. Këtu dhe është një është një shatërvan atje. Mm. Po, ku është shatërvan, ë? Dje po bënin, ë? Po, po jo, jo, jo, është është shumë shumë. Po gjithsesi, ë, po kënaqeshin, ora ishte 4 mbasdite kur e kam bërë atë foto. Oh. Edhe me thënë të drejtën unë thashë, ora do, ishte njëri ky që është me rroba. Po. Ai me gjithë rroba. Po ai ai do plevitoset. Se mirë këta që i kanë i kanë hequr rrobat dhe do vishen pastaj mbasi dalin që andej, po. I thashë vetë ti të keqen xhaxhi nuk futesh. Unë thashë, unë thashë, e ndjeva për detyrë të thosha çuna do ftoheni mo çuna. Edhe neve tha, jemi Të kalitur. Nuk kemi iPad. Nuk rrimë si kalamajtë tuaj. Shumë me celular në dorë gjithë ditën. Ne e bëjmë not or xhaxh. Edhe hidheshin me kokë. Pak si herët. Po. po. Ishin janë gjashtë çuna që laheshin atje për qejfin e tyre. Po ndërkohë vazhdon kjo ngjitja e piramidës, a? Po, po. Vazhdon ngjitja e piramidës siç mund të shohësh. në mënyrë sistematike. Të gjitha moshave. Ne e kemi thënë sepse piramida duket në sfond dhe ka njerëz të gjitha moshave që janë duke u ngjitur ndërsa unë fotografoj këto. Pra, për ata që nuk e shohin në foto, mund ta gjeni në faqen ime në Facebook meqë ra fjala. Ë në foto janë 1 2 3 4 5 6 7 kalamaj të vegjël romë që po lahen në shatërvan dhe prapa janë të paktën 1 2 3 4 5 veta që po ngjiten tek piramida. Dhe katër që janë poshtë, që presin mm. për të ngjitur. Është është ajo që thuhet gjithmonë Altin që Shqipëria ka plazhin dhe malin i ka afër. Do të thotë deti dhe mali, e ke parasysh? Madje i ka po. më afër se kaq po, nuk ka ku shkon. Po, shikoj ke ke në të njëjtën kohë not dhe alpinizëm, në të njëjtën imazh. Not dhe alpinizëm. Fantastike. Po. Çfarë më shumë? Një komentues në Facebook më thoshte mua, ku ta dim ne që këtë foto s'e ke bërë në verë? Se gjithmonë janë këta skeptikët. Po, si gjithmonë. Edhe shikoj ata me xhup po, tash. Po duket, duket edhe koha. Po në mal me xhup shkohet atë. Është është djem, njëri dje. Ë? Po në mal me xhup do shkosh, si do shkosh? Po, u ka, po pse do rri ta sqaroj atë unë. Po. E kisha fjalën që që duket duket nga Po ka nga ata që gjatë verës veshin dhe xhupin. Asnjë. Ka nga ata që veshin xhupin, po fatmirësisht është është lyer piramida. Mhm. Po. Është e lyer, por i ka dalë pak boja. Gjë që tregon që është lyer në verë dhe nuk është në verë. Nëse au. Po, duket e qartë. Shumë seri më pas. Më shkruan zoti Sokol, e më thotë që bëhej një kontroll mjekësor paraushtarak. Mjekësor. Kontrolli mjekësor para mm. ushtarak quhej thotë dhe bëhej kur ishe 16 vjeç. Ky ka qenë ai kontrolli, por ne që kemi bërë ushtrinë se sa kapi. Nuk e bëmë këtë, por kishim dëgjuar nga më të rritur që do të shkosh atje, do të zhveshin, thoshin e do të të kontrollojnë kontrollin mjekësor paraushtarak. Ëh. Mm dhe ishte ishte shumë ankth, e ke parasysh? Normal. Mendoj. Në fund fare kështu shuplakë kështu, hajde, kalove. Pap pap. Po. Po. Shuplakë. Shuplakë nga faqja. E ke provuar? Jo nëpër filma. Jo, jo, jo. Altini është është i vogël. Nuk ka bërë. Ai s'mos ka ushtri. Nuk e kapi ushtria. S'më ke... Ani, s'më kapi ushtria. Këtej, mas pak klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve, ora është tani 8.34 minuta. Unë jam Blendi. Mirëmëngjes, Blendi. Mirëmëngjes, Jeri. Unë jam Jeri, mirëmëngjesi. Unë jam Altini, mirëmëngjesi. Unë jam Olta. Atëherë kemi një fituese. Kemi një fituese. Për këngën e ditës është Vetëm vajza kanë fituar sot. Klaudia 401 mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplexx. Klaudia, pa vetë se asnjë mashkull nuk ka fituar asgjë sot. Janë të fituar më të shpejtë ato. Shpejt. Janë të shpejta. Tam. Fitueset tona. Dhe të zgjuara. Janë femra. Etj, etj, etj. Risa do do fillojnë të thonë Olta mban me hatër pastaj. Çfarë? Çfarë mban Olta me hatër? S'i mban Olta me hatër gocat Olta s'i sheh dot me sy gocat. Apo Olta, ha? Ti e the. A është e vërtetë apo s'është e vërtetë? Jo, s'është e vërtetë. I do domethënë. I do domethënë. Të gjitha i dua. Ti i do. Edhe gocat edhe çunat. Mm. Okej. Okay. Olta i do të gjitha, edhe akulloret, edhe çokollatat. Edhe çokollatat. Ehm. Atëherë. Do të luajmë tani kë kam parë unë? Të nisësh A është mashkull? Ja ta shikoj Që nga mashkull mm, është uh, mbi 40 vjeç? E saktë Jeri Politikan? 0-6-9-20-7-12-2 0-6-9-20-7-12-2 Djathtas? Wow. Ngeci kërkalit. Deri këtu ka Jeri, këtu e dorëzon pastaj. Deri te djathtas. I djathtë? Jo, Jeri më vjen keq. Jo. Ngece Jeri. Ne po. Unë e thashë dhe vetë për para. Atëherë. Altin. Është ministër. Jo, domethënë ish ministër se. Çka përgjigja ishte për djathtas ra, Rading? Pa. Është uh, deputet pra. Bravo. E ke parë te liqeni? Jo. Jo. Kush foli ashtu? Lori, jo, jo. Po skandalizove Lori ti fole tani kot. Një sekondë, sikur s'është ministër që ke ngatërruar. Një sekondë, Olta nuk ka gabuar, më fal, a? Po pra. E ke parë te liqeni oh, po thonë. Po, ishte, po, jo. Okej, dakor. Jo pra. Atëre, Lori, jepi. Jo te liqeni. Ëm. Mm. Një deputet që s'e kam parë te liqeni. Mhm. Është ka pak thinja? Ekzakt. Exactement. Kujdes, 069 20 70 222 kush e gjen i pari prej jush ka përfituar një dhuratë nga Electronic Line. Mm. Electronic Line. Për gjithë produktet Apple. Apple Apple. I know. Apple. Ëm del del shpesh në televizor? Ja, relativisht shpesh, do thosha. Jo aq shumë sa un, un dal çdo ditë. Ja, çfarë? Edhe ti? Nuk kam ide. Jo. Nuk ke ide, okay. Okej, okay, ide, po kjo s'është s'është. Jo, jo, s'është ashtu, jo. e ke parë ke shqupi. Domethënë Domethënë nga këta që flet është, është nga këta që flet Madje shkruan oh. I fillon me M emri Jo, nuk i fillon me M, më fal, se për një moment e harrova emrin uh, Kujdes, Olta Të them pas Jo, jo, jo, jo, jo. Ke gjetur ti Olta, ha Ej, dëgjo Fillon emri me O Jo, jo Ok, i fillon emri me B Uh, si thon, si je? jo si ke qen. A mund të bëhet prapë PS ai. Në një të ardhme. Ai problemin e ka, nuk e ka me PS-në. E ka me Edi Ramën. Është problemi Edi Rama. Mm. E ka me fenomenin. Po. The phenomenon. Ehm. Um, Atëre. Ne do të sesam vëmë çik muzikë apo Mirë, okay, dakor. Kemi publicitet tani, muzikë mbas publicitetit dhe kur të kthehemi do të kemi lidhje në shkurt quizin me seri gjithashtu këtu në Club FM në 104 Goca. Filloni mendoni. Patjetër. Mhm. Mm janë kështu, janë eh, temperamenti i tyre ndoshta, mënyra e të folurit. Është që kanë të butë si të brendshme kështu, më shumë. Mëngjes. Duhet të flasim me veten. U del zëri, fillon u del zëri nga ora 11, 11 e gjysmë, domethënë atëherë është është koha që mund të dëgjosh. Si janë njerëz mëngjesit, ose duhet të jesh Jerry ose ose je ose nuk je. Ose duhet të bëhesh. Tam. Po. Për shembull un uh, un gjithmonë kam qenë njeri i mm, mëngjesit, mm, mm. jam zgjuar herët. Olta u bë. Imagjinoje. Për këtë kam zili ato mhm. emisionet e pasdites ndonjëherë. Mhm. Klasin për shembull uh, makinë me dy timona, a ku di unë se çfarë. Mhm. Zgjohesh kur duash. Sepse jo, po të, të vijnë njerëzit se është ndryshe të thuash po ja nga ora si thua nga ora 4. Po edhe aty ka siklet se i fut ky gjumi i drekës tani. Po, po gjumi i drekës, po. Në gjumi i drekës. Ose janë për drekë. Ti do marrësh vetëm gjysha në emision. Më vjen keq e di, nuk vij dot se kam gjumin e drekës. Kush ta thotë atë pak? Po nuk e thonë, po, po do jo, thonë që kam punë dhe shkojnë ia fusin gjumit. Po. Në katër që e kemi atë siestën. Në shpinë tonë bëjmë siesta. Mm. Ej. Mm. Atëre, atëre. Mm, Ehm, mm, le të bëjmë një quiz me Serin, i cili do të jetë uh, një quiz me Serin zgjues. Dakord. Për ditën e sotme. Mm. Sot, si tematikë kemi yjet. Dakord. Yjet. Oh yeah. Oh yeah. Atëherë, mm. uh, yjet blu janë më të nxehtët me temperatura që kalojnë 30000 yjet blu. Yjet blu. Janë këto të PD-s. Tani dëgjo, Olta. Po. O njeriu i mëngjesit. Urdhëro. Dëgjo pak. Yjet blu, yjet që duken blu. Mhm. Jo me syrin e lirë, por me teleskop, janë mhm. yjet më të nxehtë, me temperatura që i kalojnë 30000 gradë Kelvin. Mhm. Ndërsa yjet e kësaj ngjyre janë më të ftohtët mm -hmm, me dever. temperatura që janë më pak se 3500 gradë Kelvin. 0-6-9-20-7-2-22 Dërgoni mesazhet tuaja Yjet blu janë më të nxehtët Ndërsa yjet më të ftohtë Duken në këtë ngjyrë Në çfarë ngjyre Në cilën ngjyrë janë yjet më të ftohtë Kujdes mm -hmm. E bukur? E bukur Shumë ta ra ra ra ra ra. Ah, kush na gjeti Kastriot Islamin si njeriun e parë? E ka gjetur Dani dhe fiton dy bileta për në Cineplexx. Të lumtë Dani. Bravo. Dani. Mm, mm. D A N I Dani. Shumë mirë, shumë shumë mirë. Mm. 3500. 3500. Më pak se 3500. Ç'u Jero? Po Blendi. Atë mm. Atë tingullin uh, misterios nga dje s'na e gjeti njeri Vetëm unë e gjeta Ti e gjete, bravo ti Po mua nuk m'u duk i vështirë e, Ty s'të duket i vështirë, po se duket e ke dëgjuar ti këtë Jo, s'e kisha dëgjuar A, s'ka mundësi Më duket tingull aq i thjeshtë For the Weekend nga Coldplay dhe Beyoncé në klubin e mëngjesit jemi në orën e 3 miq të dashur. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes juve. Hello Blendi. Hello Jeri. Hello Altin Olta. Hello hello. Lori gjithashtu. Ah, kemi pyetje nga yjet sot në quizin me seri. Mhm. Dhe pyetja e parë ishte yjet blu janë më të nxehtët me temperatura mbi 30000 gradë Kelvin, Ndërsa yjet e kësaj ngjyre janë më të ftohtët me më pak se 3500 grad mm -hmm. dhe janë yjet me ngjyrën e kuqe. Bravo, yes. kuqe, bravo. Mm -hmm. Është Blerina e para, fiton dy bileta për në teatrin kombëtar, shfaqja do jetë Zbutja e kryeneçes. Mm -hmm. Bravo, bravo. Mm -hmm. Mm -hmm. Kemi pyetjen e dytë nga yjet. Po. Po. Jemi gati? Gati. Atëherë. Mm, mm, mm, Kjo galaktikë Mhm. Mm nga kinezët njihet si lumi i argjendtë. Mhm, okay. 0-6-9-20-70-2-22 Dërgoni mesazhet tuaja është një galaksi, galaktikë e njohur, mm -hmm. shumë e përmendur Por ne e thrrasim ndryshe Kinezët e thrrasin Lumi i argjendtë. Okej. Okay. Po. Kujdes. Për cilën bëhet fjalë është pyetja? 0692070222 0692070222 E thjeshtë është Jeri. Është vërtet. Është bërë një studim, ëm, i cili ka përfshirë komunitete fetare dhe njerëz në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Ëh. Mhm. Ëh, dhe studimi ka pasur si bazë ë si t'thuash eksplorimin e rëndësisë së besimit fetar tek vlerat, tek vlerat familjare. Familjare. Po. Mm -hmm. Ne do të flasim me disa nga njerëzit që janë marrë me këtë studim për të parë se çfarë ka dalë e si ndikon besimi tek familja. A janë ata që janë më besimtarë, më familjarë A janë më pak familjar? A kanë akses në media? A është media tepër e zënë me punë brekësh, domethënë? Për cilat kemi folur që herët në mëgjes? E tjere, e tjere. Se ç'është është edhe fokusi, në fakt. E vërtetë. Po pak më vonë, se tani kemi lidhjen e shkurtër në klubin e mëgjesit. Që që unë, them, ta bëjmë. Dakor. Si thua ti? Patjetër. Ok. Ja një sekundë. Qesh ti qesh. Qesh ti qesh. Jemi lidhjen e shkurtër dëgjuam Love me two times nga The Doors The Doors përkthehet dyert apo portat Portieri më me eksperiencë në Serie A është Gigi Buffon Buffon U lind në vitin 1978, 1978 është viti i lindjes edhe për aktoren kanadeze Rachel McAdams. McAdams luan tek The Notebook dhe së fundmi në filmin Spotlight. Spotlight u shpall filmi më i mirë në çmimet Oscar. Oscar Wilde ishte një dramaturg dhe romancier irlandez. Irlanda është një ishull në Atlantikun Verior. Dialekti verior i Shqipërisë njihet si gegnishtja. Gega ka qenë një burrë që shiste akullore në Tiranë. Tirana u bë kryeqytet në Kongresin e Lushnjës në vitin 1920. 1920 mbahet edhe si viti kur lindi muzika jazz. Jazzi lindi fillimisht në New Orleans në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara janë në një fushatë elektorale për të zgjedhur presidentin. Presidenti aktual quhet Barack. Barack tingëllon si bajrak. Bajrak do thotë flamur apo shami, dhe është një fjalë me origjinë otomane. Otomanizmi ka lënë gjurmë ende të dallueshme në Shqipëri edhe në kodin gjenetik. Siç po ju thosha pak më parë, ne kemi dy të ftuar tani këtu në studio për të folur pak për një studim, një projekt që është kryer nga shoqata që quhet Në familje për familjen. Ë uh, dhe këtu në studio kam kënaqësinë që të mirëpres zonjën Rezarta Sheshaj dhe Ergys Mërtirin. Mirë se erdhët. Ë uh, Gysi është është mik im prej uh, prej kohësh, edhe studiues uh, dhe dhe po dua t'jua jap fjalën juve direkt. Ka të bëjë me besimin, ka të bëjë me familjen, ka të bëjë me mënyrën se si këto të dyja uh, ndërlidhen sot tek njerëzit në Shqipëri. Uh, kështu që Rezarta po ta jap fjalën ty në fillim që të na tregosh se çfarë ishte ky projekt, çfarë synonit ju të arrinit dhe dhe si e zbatuat. Çfarë çfarë ndodhi? Po. në të gjithë këtë shoqëri shqiptare që ne aktualisht jemi, pamë që uh, familja ka një amalgam problemesh, mm -hmm. nga më të ndryshme, të cilat ne përpiqeshim të gjenim një uh, element të përbashkët që të realizonim një jo një eliminim të problemeve, situatave sociale që mund të ketë, por një zbutje të fenomeneve. Ne patëm kemi pas shumë raste që nga vera deri tani kur brenda familjes dy motra helmojnë prindërit, i vënë mm. flakën shtëpisë së tyre, e tjerë kështu me radhë. Ktu ka lind ideja mm. që çfarë po ndodh. Çfarë po ndodh me familjen shqiptare sot, po? Çfarë mund të bëjmë ne për ta përmirësuar këtë lloj situate? Janë ndërtuar tryeza, strategji etj etj, kur dikush tha që ndoshta kjo familje nuk beson. Mhm. Filluam të, të shikonim a mund të ndikojë besimi tek familja? Pamë që sondazhe të tilla në Shqipëri nuk ishte dhe në mhm. botë ishin shumë të vogla. Atëherë ne thamë se mos e provojmë, ta provojmë në Shqipëri. A ndikon besimi tek familja? A e përmirëson familjen? A e bashkon familjen apo është një element jo, jo bashkë? Flasim, kur flasim për besimin, flasim tek besimi në Zot, besimi fetar. Pa pa qenë specifik se se cili besim fetar, por besimi në përgjithësi. Mhm. Dhe kjo qe ideja. Krahas këtij studimi që ne menduam, ishte ideja që ne ta prekshim dhe realitetin. Mm -hmm. Dhe përzgjodhëm pesë qytete, që janë qytete që kanë specifika të veta për sa i përket marrëdhënieve të besimit në Shqipëri. Shkodrën, mm -hmm. ku dominant janë katolikët dhe uh, muslimanët Musliman, katolikët. Po, ka dhe ca ortodoks, po. Ka dhe ortodoks, uh, janë uh, në Berat, komuniteti bektashian, mm -hmm. në Korçë uh, ortodoksët, mm -hmm. në Elbasan ortodoksët dhe muslimanët, uh, edhe në Tiranë. Okay. Ideja në Tiranë sepse duke qenë një uh, komunitet shumë shumë herë më i madh, uh, ka problematika të tilla, por për të parë se si sfumohen problematikat fetare brenda familjes në Tiranë, për të parë dhe një farë dallimi midis qyteteve. Mm -hmm. E çfarë çfarë gjetët nga nga Na rezultoi që dallimi midis qyteteve nuk ishte. Domethënë për sa i përket pjesës së besimit. Ajo që ne pamë, që na u u u pa gjatë intervistave rezultoi që sa më pranë besimit ishte individi, aq më pranë familjes ishte, ndjehesh. Domethënë, pyetjeve që iu bëmë, për më gjatë do t'ja mhm. shpjegojë mm. Ergysi, ishin të tilla që shikonim se sa besimtar ishte individi mm -hmm. dhe sa pro familjes ishte, sa ishte i gatshëm të do, të të hiqte dorë nga liritë e veta personale, nga kënaqësitë e veta personale apo për sa i përket marrëdhënieve të karrierës apo të tilla çështje. Po thoni që një dikush që është, po themi, uh, që jeton me besim, po. uh, është më i prirur të kalojë më shumë kohë me me fëmijët, është më i prirur të heqë dorë nga një punë e mirë për të qenë më pranë familjes. Shpenzon, domethënë çfarë uh, si si konkretizohet kjo? Ky besim në në marrëdhënie me familjen, si si e bën? Pra ky është po. praktikisht i bie që të jetë familjar më i mirë sepse është besimtar. Deklarohet. familjar më i mirë se sa mm. një person tjetër që nuk është. Ka njerëz përsëri që na dëgjojnë tani që po thonë jo, s'është vërtet. Unë un jam familjar i shkëlqyer. Fakti që unë nuk besoj, ne patëm njerëz që na na deklaron edhe në pyetësor, fakti që unë nuk besoj nuk do të tregojë që unë nuk jam familjar i mirë, mm -hmm. që nuk kam kohë t'i përkushtuar më shumë. Ajo që na na rezultoi ishte që në pyetje kyç që ne i thamë, në çfarë vendi zë familja, në krahasim me karrierën, me lirinë individuale, me me ëm um, miqësinë dhe me shoqërinë. Mm -hmm. uh, pyetja për karrierën, mbi 87%, afërsisht 90% e personave që deklaronin që ishin besimtarë, vendo vendosën në vend të parë mm -hmm. familjen, mhm. ndërsa mm -hmm. rreth 60% të fat të personave që nuk besonin apo ishin më larg besimit, vendosën familjen. Domethënë okay. ka një dallim. Mm -hmm. Domethënë familja vjen e para. Është gjëja që vjen e para në mendje kur thonë, çfarë është më e rëndësishme për ty? familja. Mm. Ka pasur edhe pyetje të tjera kyç që mund t'i shpjegojë Ergysi për mënyrën mm -hmm. se mhm. si na e Më trego pak Ergys për këtë se ky sondazh është edhe specialiteti që që po. ti ke. Ë uh, 1875 njerëz janë pyetur, kanë qenë mbi 18 vjeç. Po. Ë uh, çfarë çfarë si si u u bënë këto pyetje? Çfarë ishte metoda? Domethënë, ë uh, fillimisht sepse ju prekët një gjë që ka njerëz që mund të thonë që nuk është e vërtetë, domethënë kjo ne jemi përpjekur të mos i hyjmë edhe debateve sociologjike dhe dhe domethënë dhe të qëndrojmë të barazlarguar edhe nga përkufizimet që jemi për shkak sepse uh, gjithkush mund të thotë çfarë me çfarë mat ti kush është besimtar i mirë dhe kush mm, jo, mm. domethënë. Dhe unë gjykoj që në të drejtën e secilit është ta mendojë vetë se si uh, raportohet me këtë këtë lloj fenomeni. Uh, por ne duke qenë se duam të bëjmë krahasime, përdorim normalisht uh, teknika krahasuese, domethënë për të parë kush është më i përkushtuar, kush shkon më shumë, frekuenton më shumë objektet e mm. kultit, kush uh, shprehet vetë që është më praktikant, por edhe që është më besimtar. Pra, gjithëm u përpoqëm të shihnim gjithë këto korrelacionet mm -hmm. uh, në raport me të qenit familjar, gjë që gjithashtu mund të hajë diskutim se ç'do të thotë ti je ti je familjar i mirë. Uh, kriteret që përdorëm për të për të dalluar uh, midis midis qytetarëve është uh, një uh, përkushtimi që ti ke, pra sa ti je i gatshëm të sakrifikosh, sa ti je i gatshëm të lësh uh, themi uh, vlera të tjera përballë familjes, pra mm -hmm. në krahasim mm -hmm. me vlera të tjera. Uh, sa kohë harxhon brenda familjes, sa ti je i predispozuar të martohesh herët në kuptimin që si thua e do jetën familjare, mm. pret ta ndërtosh sa më sa më shpejt. Do të ngresh një familje. Uh, sa fëmijë kërkon, domethënë dhe të gjitha këto ë uh, besoj që janë një një sërë elementesh që përbëjnë themi një lloj treguesi që uh, në grupe të mëdha, sigurisht mm. individë të ndryshëm mund të jenë të të të në raste të po, veçanta. Po po, po themi dikush për shembull që thotë që unë dua të kem shumë fëmijë, pra që do një familje të madhe. Po. Është ky një njeri që që shihet si më familjar se dikush që thotë unë dua të kem një fëmijë që të kem kohë edhe për ajo që po po thoja është që mund të jesh familjar më i mirë edhe nëse ti do një fëmijë, por në mm. një masë të madhe njerëz përgjithësisht të dashur shumë fëmijë tregon që ti je më më ke prirje të jesh më do të bësh disa herë pra, pra do të kesh fëmijë më shumë do do të jesh përkujdesës, ë, do mm -hmm. do të ushtrosh të qenit prind themi. ë uh, Nga kjo rezulton për shembull që familja shqiptare, domethënë sepse të dhënat që që dalin janë të vlefshme jo vetëm për fenë, po janë edhe për familjen në përgjithësi çfarë ndodh me familjen shqiptare, ashtu siç janë edhe për, domethënë, uh, edhe për fenë pastaj sepse besoj edhe komunitetet fetare mund të të themi korrigjojnë ose rregullojnë ose përmirësojnë punën e tyre në raport me me nevojat që ka mhm, shoqëria. Mhm. ë mm -hmm. uh, ajo çfarë çfarë rezulton është që familja shqiptare akoma që për mua është lajm pozitiv, uh, ruan disa prej vlerave të familjes tradicionale të trashëguar. Uh, sigurisht ka dhe probleme në këtë mes, por uh, unë besoj që fakti që uh, shumica e, e të intervistuarve besimtarë ose jo, domethënë mm -hmm. paktën tek 60% e vendosin familjen uh, si gjënë më të shtrenjtë, domethënë e vendosin si vlerën kryesore që ata pra shqiptarët thonë që familja është që familja është se sa zbatohet është çështje tjetër, jo, ose por fakti po- që e kanë këtë këtë lloj vetëdije është diçka pozitive. Ëh, mhm. uh, Po kështu, uh, tek 50% të paktën të shqiptarëve ishin të gatshëm të sakrifikojnë uh, edhe lirinë e tyre individuale uh, vetëm për të pasur raporte të mira me partnerin. Pra që do të thotë uh, kanë vetëdijen që uh, nevoja për të pasur një raport të mirë bashkëshortor, uh, gjë që i kontribuon familjes, uh, ë është shumë primare për ta, aq sa ata janë të gatshëm të sakrifikojnë dhe elementë të rëndësishëm të lirisë së tyre individuale. Që do të thotë çfarë? Që mund të jetë karriera, që mund të jetë ë Domethënë ti ti që... sakrifikon disa gjëra po, pra, për për pasur një marrëdhënie. Është një tregues shumë i rëndësishëm, aftësia jote për të sakrifikuar, mm -hmm. ë tregon që ti ke një lloj aftësie për të qenë familjar i mirë. Mm -hmm. ë Sigurisht, elemente të tjera interesante janë dhe fakti që raporti me familjen moderne ka një lloj ka ka elementë që janë futur, për shembull bashkëjetesa është shumë herë më e pranuar sot për këtë ka dhe studime të mëparshme mm -hmm. dhe në në pyetësorin ton del që është më e pranuar bashkëjetesa sot se ç'ka qenë para 10 vjetësh kur është bërë një pyetësor të cilin ne kemi konsultuar. Pra, pra qëndrimet po pra, ndryshojnë. Ka një lloj trendi për të ndryshuar, ashtu siç ka dhe një lloj prirje për të ruajtur disa vlera. Tani midis këtyre të dyave kemi kemi dhe dhe probleme të ndryshme sepse shpeshherë shumë gjëra të modernitetit nuk pranohen, krijojnë konflikte etj etj, mm. ashtu siç edhe shumë prej elementëve të traditës ë uh, krijojnë themi uh, disfunksionalitet, domethënë duke qenë se shumë norma kanë funksionuar për një kohë të caktuar, sot nuk janë më funksionale, Fakti që trashëgohen në mënyrë të ngurtë krijon probleme në mjedisin e ri kulturor ku jemi. Megjithatë këto pastaj janë shihen një hap pas hapi si. Ku ku mund ta gjejnë njerëzit për për informacion? Uh, mund të kenë njerëzit të uh, ta kenë këtë studim,, uh, rezultatet. Po studimi ka dalë në botim, Rezarta është marrë më mm -hmm. më uh, janë uh, botimi ka përfunduar dhe jemi në procesin e uh, shpërndarjes. Ku ku mund ta gjejmë po, përfundimisht? Ku do të jetë? Faktikisht ne kemi dërguar tek tek Pjesëmarrësit që kanë marrë pjesë nëpër takimet tona kanë kërkuar që ne të jenë pjesë e të marrin një një kopje të të por duke qenë se kopjet dhe kushtojnë. Ëh. Mm -hmm. Ne kemi përdorur dhe variantin e E kuptoj, po të fë. E rëndësishme është njerëzit Kurse ta marrin dhe ta. Jo, e rëndësishme është që kjo të bëhet, si thua, objekt referimi për studime të tjera. Mm -hmm. Unë kam dëgjuar që tani po fillojnë të ketë studime të tilla, ëh, një i fundit duket nga Instituti i Shëndetësisë, duket. Ëh dhe si thua ideja jonë ka qenë se nuk ka fare studime për këto punë deri tani të paktën në këtë gjë dhe kjo do i hap rrugën që që gjërat të mos shihen kështu me hamendje mm. por të shihen realisht çfarë ndodh në, në realitetin shqiptar. Ishte një gjë që Rezarta tha pak më parë uh, ndërsa flisnim jashtë për uh, për aksesin që, domethënë disa nga gjërat ju keni pasur ortodoks, musliman, uh, katolik të gjithë në një dhomë, të gjithë duke diskutuar bashkë, janë ndier mirë sepse kanë qenë me njëri tjetrin, për herë të parë ndoshta duke duke mm -hmm. folur për familjet e për uh, me respekt për për njëri tjetrin, por ajo që që vura re është që në lidhje me mediat, uh, një ankesë po e quaj kështu në thonjëza që ju morët nga komunitetet fetare ishte që kanë pak akses në media. Po. Ë, uh, domethënë nuk flitet për çështjet e besimit, nuk flitet për çështjet e familjes. E dim që flitet shumë për për lakuriqësira, e për uh, E kupton Instagramra e botox e bërje fryrje buzësh e gjinjsh e ku di unë se çfarë. Por nuk flitet aq shumë ose flitet për dashnorë në dollap. Po. E ky pe deputeti paguan për këtë, domethënë, këto janë janë gjëra shumë antifamiljare në në vetvete, domethënë edhe media është është kjo është është diçka që qëndron? Ë, të gjithë përfaqësuesit në pothuajse në unison, ë, një problem kryesor ishin që këto debate i shërbenin për ta shprehur atë çka ato donin të thonin me komunitetin. Puna e tyre e përditshme në lidhje me familjen apo me besimin ka të bëjë me grupimin e besimit me, me besimtarët e besimit që ato ndjekin. Sigurisht, që përfaqësojnë po. Ndërsa në këtë rast ishte një mundësi shumë tjetër sepse në në në auditor kishte dhe besim ishin besimtarë të besimeve të ndryshme. Qartë, ishin gjithë bashkë. Dhe dëgjoheshin në të njëjtën kohë se çfarë thonë besimet e mësimeve të shenjtë, e mm. librave të shenjtë, musliman islam ça thotë bibla çfarë thotë kurani çfarë thotë po për familjen dhe ishte shumë interesante dhe domethënë të tilla takime gjëra shumë ngjashme kam përshtypjen unë në shumë rreth megjithatë se e thonë secila në mënyrën në mënyrën e saj mhm. ishin 14 lektorë që erdhën në të gjithë në gjithë aktivitetet që ne bëmë në në tre tre rrethe dhe të, të mënyra se si e interpretonin familjen ishte nga më të ndryshme dhe mm -hmm. gjithmonë shumë e bukur. Ëh mm -hmm. ajo që ne vumë re ishte që nevoja për këto debate ishte jo vetëm nga komuniteti apo siç e ndjejmë ne si shoqëri civile, por dhe nga vetë komunitetet fetare. Ëh mm -hmm. përfaqësues të komuniteteve fetare prezantuan një nevojë të tyre që ndje ndjehemi pak të dëgjuar. Nuk kemi aksesin e duhur në media për ta shprehur atë çka kemi për të thënë. Mm -hmm. Në mos në disa raste, sipas disave që nuk mund ta them se sa mund të jetë e vërtetë apo që nuk janë dëgjuar fare. Mm -hmm. Kemi nevojë mos jemi për fasadë, po të jemi të jemi prezent dhe ta prezantojmë ato çka ne duam t'i përcjellim komunitetit. Ka shumë politikë në media, ka shumë ka shumë seks në media, ka shumë domethënë janë është fokusuar në. Një element të rëndësishëm që ne kemi kemi thënë tek tek konkluzionet në fund dhe tek ato udhëzimet përkatëse është fakti që ka nevojë që këto tre grupe të mëdha aktorësh socialë që është shoqëria civile, shteti, institucionet shtetërore dhe organizatat fetare, të kenë një lloj koordinimi për për mënyrën se si ata punojnë në terren, sepse duan s'duan ata janë të përfshirë në terren. Mm -hmm. Dhe mhm. komunitetet fetare punojnë me komunitete mm -hmm. reale të bashkësisë ku ato veprojnë. Uh, shoqëria civile gjithashtu si me thënë ka drejtimin e vet mënyrën se si uh, përpiqet të të të, të punojë me me me shoqërinë shteti po ashtu si thuhet dhe të punuarit në mënyrë veç e veç në një farë mënyre krijon edhe një lloj formimi të ndryshëm mm. brenda shoqërisë jo se është e keqe e ndryshmja por sepse shpesh është në kahe të kundërta dhe nuk kuptojnë gjuhën e njëri tjetrit dhe mendoj që një lloj angazhimi i përbashkët i sjell individët mm. komunitetet mm. i sjell më pranë një gjuhe mm. pra, pra i bën më të aftë të mirëkuptojnë njëri tjetrin edhe një gjë tjetër të fundit që dua të të pyes del që të rinjtë janë janë më të prirur drejt besimit se sa prindërit e tyre? Të të dhënat tregojnë që ka një përqindje diku tek 15% më të lartë të, të rinjve për të besuar se sa sidomos fasha e njerëzve që i ka kapur 67-a në mes, domethënë, mm. gjë që shpjegohet me periudhën e komunizmit. Por ka ka, domethënë ka gjëra interesante. Për shembull, një element interesant është që themi aftësia ose aftësia për të bashkëjetuar në familje. Për shembull, kemi bërë disa pyetje të tilla që kanë të bëjnë me me pranimin e e brezit të vjetër. Një prej problemeve të familjes moderne është që pri përpiqet të ngushtohet, ë, ti më vjen. Qoftë në fertilizim, domethënë kemi mm. kemi nivel të ulët të lindjes, gjë që sjell, mami babi po një fëmijë, plakjen e popullsisë, qoftë edhe në në në në në numrin e pas pra, sa i zgjeron kufijtë e familjes. Dhe rezulton që familjet të cilat, ë ë, si më thënë, janë më të lidhura me me me besuarit, ë kanë prirje që të rinjtë që ndërtojnë familjet e reja, pra burrë dhe grua kur martohen, kanë prirje që të përfshijnë dhe prindërit, mm -hmm. domethënë mm -hmm. kujdesen për prindin, e kanë pranë etj etj, gjë që nuk ndodh shumë tek familjet të cilat nuk e kanë besimin shumë orientues në jetën e tyre. Të tilla elemente ka shumë, domethënë dhe që që janë interesante, të cilat vërtet tregojnë ë që ka ka një nevojë për edhe për ta ridimensionuar, edhe për të dhënë një lloj kuptimi ë të familjes se si duhet ta mbrosh familjen në një kohë si kjo e sotshme ku familja vërtet është e kërcënuar nga shumë mm, fenomene të mm. cilat shpeshherë ne shohim që familja është kthyer jo në vatër prehje ku dëgjon, por uh, Biles kur artikulohet kjo është le të themi që më shumë artikulohet togfjalëshi krim në familje se po pra, sa se sa familje. Do ka ka ka studime ose ka dhe dhe sociologë që thonë familja është bërë sot vendi më i pasigurt në botë. Po. Sepse krimet më të mëdha ndodhin në familje, dhuna, imponimi etj etj. Dhe pra jo vetëm që nuk kryen funksionin social për të cilin është ndërtuar, por kthehet në të kundërt, domethënë kthehet në dëm të individit që është mm. dhe prandaj do të them që është shumë e rëndësishme të jetë. Mua më vjen shumë mirë edhe për edhe për studimin që ju keni bërë. Nëse po. doni që të mësoni pak më shumë për këtë miq të dashur, mund të drejtoheni tek nfpf pikë org pikë po pikë al nfpf.org.al është është adresa e tij Rezarta Sheshaj dhe Ergys Mërtiri, faleminderit shumë. Edhe punë të mbarë. Faleminderit. Kthehem pas pak në klubin e mëngjesit me të tjera. Miq të dashur tani është Il Volo që këndojnë. Ora është 9:36 minuta. Ju po dëgjoni Radio Club FM. Se ci sei tu è come un sogno Mirëmëngjesi. Hello, hello, Ti ti ti ti ti. Ta ra ra ra ta ta ra. Ta ra ri ra ri ra. Ej. Um, jeni gati goca? Ne jemi gati. A jeni për gati juve? Mm, gati, gati. Vajzat kanë menduar një Sharadio, miq të dashur, është një fjalë që ato fshehin prej nesh, por ne Mm. Jemi si qentë me erë për uh, fjalët e gocave. Uh, kështu që le ta hedhim tani, le të luajmë Sharadio. Sharadio! Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë, goca, fjala juaj është burg. Jo. Dy bileta. Dy bileta për ti Altin. Faleminderit. Kujdo. Ehm, atëhere, Olta. Olta. E dashur Olta. Kinezët eh. e quajnë lumi i argjendtë. Rruga e qumështit. Mhm. Bravo. Mm, mm, mm. Kush e ka gjetur? Është Serena 911 i mbaron numri, do fitojë dy bileta për në teatrin eksperimental, shfaqja do jetë të çmendurit Adams. Mm, të çmendurit komedi e re muzikore. Është një super. Është një supë miq të dashur. Në datën 5 mars në orën 19. Është një supë me patate, karrota dhe lëma. super komedi pra. Jo supë, jo. Po çfarë është një super? Është një super komedi pra thua. Nga Shakespeare. Komedi e re muzikore të çmendurit Adams, bëhet fjalë për familjen Adams. Që ne i njohim. Po i njohim si i njohim. Tam tam tam tam tararararararam pam pam. Atëhere. Emri i këtij i kësaj yjësie, tam. Ehm. Um, Atëhere, emri i yllit më të shndritshëm të kësaj yjësie mm -hmm. është Denebola dhe do të thotë bishti i luanit. Ëh. Mm -hmm. Emri i yllit më të shndritshëm në këtë yjësi ëh mm -hmm. është Denebola. Dhe do të thotë bishti i luanit. Pyetja është si quhet yjësia? Yjësia ku ndodhet? Po. Po po po mashtrimi, çfarë do të thotë? Është një shok i ngushtë i shumicës prej njerëzve. Ah, mashtrimi. Meta kundër Ramës. Mm. Nuk kemi çfarë? Plan B. Po lexoj uh... Asi lavës të mora vesh Meta kundër Ramës nuk kemi plan B si s'ka mbiemri, mm. Imeraliajt, Imeraliaj, po. Mm -hmm. Që të bënte të njëjtin model flokësh si vajzat në karta, domethënë këta kanë marrë mbi 15 kredi uh, konsumatore në banka të niveleve të dyta, nivelit të dytë. Mm -hmm. Dhe shkonin atje dhe Do më gjenin në fillim gjenin karta identiteti. Pra këto ishin karta identiteti të humbura. Karta identiteti të vjedhura të humbura. Pam. Nuk e di, okay. do të blera, nuk e di se si. Ë, uh, por ishin karta identiteti të vërteta. Dhe çfarë bënin është që Pra si të marrësh kartën time të identitetit? Po. po. po të shohim se si ke dalë ti në atë foto atje mm -hmm. dhe Elisabeta pastaj klonohej në thonjza si ti. Bënte pra, modelin, bënte modelin të të flokëve. Wow. Mund t'i priste, mund t'i ngjyroste, mund t'i wow. lidhte në atë mënyrë dhe kur shkonte tek banka, shikonte kartën e identitetit Vajza e bankës po themi, oficeri atje. Mm. Me një vështrim të shpejtë. Edhe po po po. Dukej krehja e tillë, domethënë tualeti ndoshta. Domethënë ajo ajo bëhej që t'i ngjante, t'i mm. ngjante fotografive në kartat e identitetit. Dhe me këtë ka marrë kredi, ka marrë 15 herë kredi. E tmerrshme. 150 po. milion lekë të vjetra. Që është interesante, që as s'u shkon mendja Janë uh, të zot, duhet thënë Janë të zot, janë kreativë, kreativë është fjala po. Mirë, kthehemi pas pak, Klubin e Mëngjesit Tani ndërprerje shumë e shkurtër, kur kthehemi Duke Dumont Yay! Yay! 951. 951 miq të dashur. Wow. Drejt fundit pra. Oj oj oj. Edhe themi pse prishen gjëra. Po si të mos flasësh kështu? Edhe do prishen çdo po. Sepse tani është momenti që flet ti, kur flet ti unë. Se po foli Blendi, o Olta. Jo. Ai ka folur 3 orë. Do prishesh prapë në fytyrë. Deri aty arri. E ka fjalën përmes uh, gjuhës E kuptoj Se foli Olta, kemi fitues? S'flas dot Jepi Olta Nuk mund Ça ke është Vajza dhe jetë e vështirë vajza Po më të shumë Atëherë, ujësia e Luanit ishte e fundit Erioni 613 mm. mbaron numri fiton 2 bileta për në Cineplexx Bravo. Atëherë, është radio e kthimit. Mhm. Është radio, u dogj. Është radio, ju u dogj për shkak të Nxitimit të Altinit. Arsat kemi një arsonist këtu në klubin e mëngjesit. Të sistemit. Dhurata në Electronic Line kalon tani për radio në çunave. Ëh. Është një koncept. Te koncepti jemi më afër, ë? I bukur? I bukur, nuk është se, nuk është se ka vlerë, i bukur apo i po. shëmtuar, është thjesht aty. Po, hyn në punë apo është kot aty? Se duhet po, të jetë. Po, futet, futet patjetër që futet në punë. Ty të futet në punë? Do të të futet në punë. Më është futur dikur Olta, tani jo. Ai është futur dikur, është diçka që do të ndihmojmë pak. Ka lidhje me moshën kjo. Ka lidhje me shkollën. Në shkollë e përmendim këtë, pastaj kur mbarojmë shkollën, Lënda është, a mund t'i ndihmoj, është gjeometria goca. Kujdes. Çuna me goca 069 20 70 222 keni dy bileta për në Cineplex meqë ra fjala. Cineplex është super. O shoku, kishim dhuratën nga Electronic Line. Ah, më fal. Po apo s'e dhamë ata, s'e dhamë se u prishnoja. Po pra, po pra. Mirë, okay. Ta sqaroj. Atëherë Electronic Line dhe dy bileta për atë që do vijë i pari me përgjigjen e saktë për këtë është një gjë që e hasim në lëndën e gjeometrisë. Po. Pra është një figurë. Është një, po mund ta quash figurë. Fillon me Ç. Jo. Çfarë ishte kjo, më fal? T, ç, ç, T. Nuk i ndihmon gocat pastaj Lori po ndihmon gocat. Nuk i ndihmon gocat. Atëherë me T nuk fillon. Është tetëkëndor? Jo. Më shumë se Është tridimensionale. Tridimensionale. Tridimensionale. Përbëhet nga 6 paralelograme. Kujdes Olta. 6 paralelograme Okej, okay, atëherë le të le të presim për çfarë thotë Olta. Shpëtimi, Shpëtimi është fituesi. Bravo Shpëtim. Më në fund një çun fitoi, një lojë. Olta. Jo, nuk është një çun. Ha pra. Është një gocë. Mos. A më se çun që ka, që nga sori. Sori. 47 i mbaron numri. Sori, ka emrin. Sori sim stubi. Fitoi një dhuratë nga Electronic Line. Po. Bravo qof. Bravo qof, sori.